esse sucesso que Deus me deu. Quero comer as melhores mulheres, quero beber os melhores whisky, quero usufruir. Porque quando eu não era ninguém, ninguém rendia pra mim. Buda é o cigarro, Heineken a cerveja, do de cristão, Big Blue na mesa. Acordo pra fumar e fumo pra dormir. Porque quando eu parti, não levo nada daqui. Quem me dá de ilusão? Quando cai, cai tudo mas enquanto não caio da mídia, vou comer todas vocês. Fã é fã, mas aí eu não me luto. O sucesso vai embora e os fãs vão todos junto. É por isso que eu sou todo foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se todo foda-se. Nesse sucesso que Deus me deu, quero comer as melhores mulheres, quero beber os melhores uísques, quero usufruir. Porque quando eu não era ninguém, ninguém rendia pra mim. Guga é o cigarro, Heineken a cerveja, beat do J. Christian, Big Blue na mesa. Acordo pra fumar e fumo pra dormir. Porque quando eu parti, não levo nada daqui. Quem mídia de ilusão, quando cai, cai tudo de uma vez. Mas enquanto não caio da mídia, vou comer todas vocês. Qual é fã, mas aí eu não me iludo. O sucesso vai embora e os fãs vão todos junto. É por isso que eu sou todo foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. É por isso que eu sou todo foda-se.